у октябрьскім раёне загрымела. Там і ў суседняй мясцовасці, дзе на былой граніцы асталіся неўзарваныя доты, па чутках цэлая партызанская армія. Адтуль за сотню ці болей кіламетраў у ціхія вечары даносіцца ў водгуль выбухаў. З партызанамі вядуць вайну вайсковыя часці. Праз мястэчка ў паўночным напрамку праехала адна група. Узбоч саней крочылі апранутыя ў сялянскія кажухі немцы і мадзьяры. На санях навалам кулямёты, мінамёты, скрынкі з боепрыпасамі. У суседнім раёне таксама партызаны. Местачковыя паліцаі ездзілі туды. Партызаны, заняўшы каменны дом, адбіваліся двое сутак. Да месца бою зляцеліся бобікі з усіх навакольных гарнізонаў. Партызан было пяцёра. Семёну целешу, які жыве насупраць лобіка, партызанскай кулі прашыла грудзі. Але жывы лечыцца. У холодным студзені чуткі, як вясенні разліў радостныя, узнёслыя, Нашы ў смаленску, бранскус, самыя радасныя весткі прыносіць вілюга. Невядома, дзе ён іх збірае. Аднойчы уварваўшыся ў лобікаву хату з парога крыкнуў: « Нашы кіяў занялі! Можа, Харкаў перапытаў недаверліва лобік: Кіяў гавораць табе! <laughs> Это точно! до Киева подать рукой каких-нибудь 300 километров. Хлопцы взбудженно заходили по хате. Зима не был знагорода за непэўную покутливую осень. Трашчать калядные морозы, Лёгка поверыць, што ў танках замярзае масло, і немцы, уцякаючы, кідаюць іх на дарогах тысячамі что з за снежных вихур не могуць подняться у паветра самолёты а прызвычаеныя да хладоў сібіракі гоняць фашыстаў па ўсіх напрамках скрутак са шрыфтам ляжыць там дзе яго пакінулі у кутку за ложкам абыякавы да перасцярогі лобік так і не вынес яго з хаты ахопленыя прагай што-небудзь рабіць дзейнічаць хлопцы вспомнілі пра шрыфт трэба лістоўка заявіў мікола і выцягнуў з кутка скрутак ён адчуваў сябе героем думка завітаць у рэдакцыю прыйшла ў галаву яму першаму мяшок разгарнулі на стале з цікавасцю разглядалі шэрыя літаркі Няхто не бачыў і не ведаў, як гэтымі літаркамі друкуюць. Усе стаялі і маўчалі. Нічога мы не ўмеем. Шура набраў жменю шрифту і сыпанул яго назад у кучу. Будзе тое самае, што з прыёмнікам. Мікола разлаваўся, не ўмеем, не ўмеем трэба паспрабаваць гэта ж просто ніхто міколу не запярэчу вісячую лямпу для раўнавагі паставілі ў гаршчок соллю але святло ўсё одно бляклае нельга разабраць якая ў пальцах літара хлопцы разышліся парашыўшы сабрацца заўтра на лістоўку у затратілі цэлы тыдзень. Атрымалася нягеглае з выгляду і нікога не ўзрадавала. Адразу кідалася ў вочы, што друг саматужны. Літары розныя словы скачуць уверх і ўніз, перабраўшы шрыфт, шура з лобікам нарабілі з літар пячатак і прыкладвалі іх да паперы фарбы дастаў мікола дзеля гэтага ён завёў знаёмства з дзяўчынай якая да вайны працавала наборшчыцай але можна было і не знаёміцца бочка з густой чорнай масцікай стаяла ў рэдакцыйным хляве лістоўку напісаў міця таварышы фашысты адступаюць чырвоная армія блізка час вызвалення наступае не верце нямецкай хлусні няхай жыве савецкая ўлада тэкст міця перарабляў некалькі разоў хацелася напісаць паболей але наборшчыкі лобікі шура пярэчылі доўгую лістоўку немагчыма было надрукаваць Вечарам Сергей Шуром рушылі з лістоўкамі на торфазавод. Для раённага мястэчка, дзе на сценах і слупах вывешваліся акуратна надрукаваныя нямецкія загады, яна ну як бы не падыходзіла. Назаўтра стало вядома, што на торфазавод памчаліся паліцэйскія немцы жандармерыі. Амаль у кожным доме рабілі вобыскі арыштавалі настаўніка подазравалі что ён напісаў лістоўку вестка застала зненацку устрывожила ніхто не думаў что немцы гэтак сур'ёзна поставіцца до да трох невялікіх с косымі нероўнымі радками лісткоў Лнівы лобік нават не павыносіў з хаты рэшткаў старых прыёмнікаў на падаконніках, под лавай, на паліцы па-ранейшаму стаялі непатрэбныя цяпер бутэлькі з кіслатой, прабіркі, шклянкі. Калі над вячоркам другога дня міце зайшоў да лобіка, работа была у поўным разгары. Мікола з вялюгам скідвалі ў мяшок кандэнсатары, шклянкі, а лобік поўзаў по падлозе і выкалупваў са шчылін рассыпаны па хаце шрыфт. Пра арыштаванага настаўніка вспомнілі пасля таго, як у хаце быў наведен поўны парадак. Ніхто, акрамя міколы не ведаў яго ў твар. Падвялі чалавека, прамою лобік. Дык ты ж сам друкаваў. Вінаватага цяпер шукаеш, закрычаў Мікола. Але гэта тактыка, я разумею. Ча што ты кукусты? Разгарэлася спрэчка наконт таго, дзе фронт. Дзе ты чуў пра кіяў, дапытваліся ў вілюгі. Ад немца, ад якога немца, ад салдата, ля клуба цыгареты прадаваў что ён гаварыў что быў кіеве ну і что что что баі там ідуць навошта ну, мне хлусіць люга грачыўся крычаў было ясна хлусіць наўрад ці мог нямецкі солдат так гаварыць Міця выйшаў ад лобіка разам з міколам. Рыпіць пад нагамі снег, Навокал вячэрняя сцішанасць. Маскіроўка захоўваецца, не свеціцца ніводнае акно, але і гэта не радуе, здаецца, усе спяць. Зойдзем да Марі Івановны, прапанаваў раптам мікола. Можа што-небудзь пра фронт скажа. Міцю згадзіўся весці даду, ну дамоў не хочацца стары пабудаваны на гарадскі манер дом Марыі Івановны у цёмным завулку за базарнай плошчы. Перад ім нібы вартавыя застылі старыя ліпы, навісаюць голлем над дахам. Да рэвалюцыі дом належаў прыставу, А з таго часу, як хлопцы пачалі сябе памятаць, у ім жыве настаўніца нямецкай мовы, якая працуе цяпер перакладчыцай у раённай управе. Марыя Івановна адна, яе муж у арміі. Два сыны да вайны яшчэ паехалі ў інстытуты і дамоў не вярнуліся. Дом здаецца нежылым. А каніцы шчыльна зачынены ў дворыку горбы снегу, а праз іх да парога вузенькі след. Хлопцы нерашуча пастукалі ваканіцу. Праз хвіліну ў сенцах пачуліся асцярожныя крокі кто там озвалася Мар'я Івановна. Услед за настаўніцай, стараючыся не рабіць чаравікамі груку, мінулі два пярэднія цёмныя пакоі прайшлі ў залу. Тут гарэла настольная лямпа. На сценах віселі дзве карціны і сямейныя фотокарткі ў прыгожых асадках. Не распранайцеся, папярэдзіла Марыя Івановна, холодна ў мяне. Настаўніца села за стол, а хлопцы, толькі зняўшы шапкі, прымасціліся у старых крэслах. Мар'я Івановна за апошні час змізарнела, паблажэла, хутаецца ў вязаную хустку, паводзячы час ад часу худымі вузкімі плячамі. Прыходу нядаўніх сваіх вучняў яна, здаецца, зусім не здзівілася. Марія Івановна, мы прыйшлі наведаць вас, пачаў Мікола. Дякую, я рада вам, ребят. Вы ж цябут, здаецца самі апошні час працавалі настаўнікам. Адзін год. Падабаецца вам настаўніцкая работа. Мікола маўчыць, апусціўшы галаву. Марія Івановна гаворыць так, нібы можа прапанаваць яму пасаду настаўніка. Мы прыйшлі, каб спытаць у вас пра фронт, Марія Івановна сказаў міце, ходзяць розныя чуткі. Настаўніца опусціла вочы, з хвіліну цягнулася неёмкае маўчанне, потым загаварыла ціхім глухім голасам, — Нічога я вам, ребята, не скажу і не раю другім задаваць такіх пытанняў. Вы ўжо дарослыя, павінны разумець самі. Ці праўда, што смаленскі кіяў нашых. Мы болей ні пра што не спытаем. Марыя Івановна спалохана зірнула на хлопцаў, няпраўда фронт рабяты далёка под москвой за чуткі пра смаленскі кіў поплаціўся чалавек настаўнік торфа завода у яго кажуць знайшлі лістоўку яго расстраляюць мікола подхапіўся з крэсла стаў с павялелым тварам Мар'я Івановна глядзіць некуды ў цёмнае акно. На сцяне ў чорнай коробцы мерна гойдаецца медны маятнік гадзінніка. Гадзіннік зязюлей, але драўляная птушка маўчыць, яна відаць сапсаваная. Не ведаю рэбяткі, прамовіла настаўніца. Усё не так проста, як вам здаецца сам бургамістр хоць і немец але чалавек неблагі не хоча крыві ёсць горшыя за яго не лезце вы ў гэта вы яшчэ маладыя і нічога не разумееце вайна цяпер як гавораць самі немцы татальная а что такое тотальная спытаў митя это французское слово означае что тыл прыраўніваецца до да фронту усюды адны законы а як у вас птах з нямецкай мовай вы ж так добра паспявалі ў школе ты няма цяпер часу вы хіба дзе-небудзь працуеце у Зноў Марія Івановна спытала так, нібы гаворка ішла пра звычайную справу. Міця не ведае, што адказаць, але настаўніца, здаецца, і не чакала адказу, загаварыла сама: вясной будзе набор моладзі ў Геррманію. Ва ўправу прыслалі плакаты, напісана, што набор добраахвотны, але раёну давялі план две тысячи чалавек але хто захоча ехаць усклікнуў мікол дзе немцы такіх дурняў знойдуць Мар'я Івановна сумна усміхнулася нічога не адказаўшы паднялася і зняўшы з этажэркі стус нямецкіх газет паклала перад міцем возьмите з сабой птах вам же не так много трэба каб э, самому читать есть у вас слоўнік я могу дать у мяне есть некалькі есть мария ивановна дякую а цяпер ребятки идите до мяне зараз прыйдзе немец жандармерии ён уроки русской мовы бярэ немец вывучае рускую мову у здзівіўся мікола. Настаўніца загадкава усміхнулася. Прозвішча ў яго славянскае красоўскі. Я не дапытвалася, хто ён. Добра размаўляю па-польску, Германіі многа анямечаных славян. Ужо ў праволку хлопцы сутыкнуліся з немцам, які сагнуўшыся, наставіўшы каўнер шыняля, борзда перабіраў нагамі, падышоў дадому Марі Іванны, бразнуў веснічкамі, зайшоў у двор. Пад пахаю жандар нёс кнігі. На хлопцаў нават не зірнуў. Яна не прадалася, спытаў мікола таргануўшы міцю за рукаў что ты про гэта думаешь думаю что не продалася яе працаваць прымусілі у